บุ๊กทูสิบแปดวสิมนาสตการทำความสะอาดบ้านป Прибирание у д о มีวันนี้เป็นวันเสาร์ с е น о д н я с у б б о วันนี้เรามีเวลา Сёння ў нас ёсць вольны час. วันนี้เราจะทำความสะอาดอพาร์ตเมนต์ Сёння мы прыбіраем у кватэры. ผมกำลังทำความสะอาดห้องน้ำ Я прыбіраюся ў ванным пакоі. ภรรยาของผมกำลังล้างรถ Мой муж мые машину. เด็ก กำลังทำความสะอาดรถจักรยาน Дети мыют велосипеды. คุณย่าคุณยายกำลังรดน้ำดอกไม้ Бабуля поливает ветки. เด็กๆกำลังทำความสะอาดห้องเด็ก Дети прибираются у детячем покое. ภรรยาของผมกำลังจัดโต๊ะทำงานของเธอ Мой муж прибирается на письмовом столе. ผมกำลังใส่ผ้าที่จะซักลงไปในเครื่องซักผ้า Я кладу бялизну у пральную машину. ผมกำลังตากผ้า Я развешиваю бялизну. ผมกำลังรีดผ้า Я прасую бялизну. หน้าต่างสกปรก วุก้นบรูดเนียพื้นห้องสกปรก ปัดลูกะบรูดเนียจานชามสกปรกผู้สุดบรูดเนใครเช็ดหน้าต่างคตูปะมยวุ้นใครดูดฝุ่น Кто будет п ы л е с о с и ใครล้างจาน Кто помые посуд?